الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد والله الله سبحانه وتعالى إنك الصلاة والسلام على الله وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم A nakon toga mi smo počeli, znači, sa ponavljanjem gradiva. Tako, prošli put smo napomenuli glavne teze nekoliko poglavlja koje smo obradili u prvom dijelu ove knjige. Ova knjiga se sastoji iz tri dijela. Prvi govori o imanu, drugi o širku, treći o propisima koji se vraćaju na, na imani. Širk proizilaze iz toga, je tako? Pa smo mi završili ovde, znači čitali fetvu po fetvu i pročitali ovo prvo poglavlje koje govori o imanu. Je tako? o ruknovima šehadeta, o šartovima šehadeta, o stvarima bez kojih islam, odnosno vjera čovjeku, neće biti ispravna i tako dalje. Pa smo prošli put ponavljajući završili, je tako, zadnje što smo spomenjali jeste poslanstvo, je tako, vjerovanje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, poslanstvo poslanika svih i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i govorili smo o imanu, jel tako, definisanju imana. I to smo završili. Sad je na redu, znači, dok smo stigli, poglavlje o definisanju taguta, šta je tagut, i do kraja, znači, inša Allahu za Allahovu pomoć, večeras to da završim. Pa, definicija taguta. Prvo da vidimo definicija imana. Ko će nam reći šta je ima kod ehlo sunneta? Potvrde srcom, izbog rješkom i djelom. Vjerovanje u srcu, potvrđivanje riječima i, i djelom. I djela. Znači su sastavni dio imana. Djela su rukn. Je tako? I ona nisu šart za potpunost imana, nego su sastavni dio imana. Jer ako neko kaže da su šart za potpunost imana, šta onda on u stvari misli? Da je iman i bez dijela posto, postoji, jel tako? I bez dijela da postoji, mi kažemo ne. Bez dijela ne ima imana. Dobro. Tagut, šta je to tagut? Sve ono o čemu se čini ibadat mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro, jeste to tagut. Še taj, dobro, to su neki od taguta koje je nabrojio, a tako tamo od onih pet koje je nabrojio e, šeh Mohamed ibn Abdel Wahab, ili tako? Sve ono sa čim se prijeđe, jel tako, granica od stvari koje se obožavaju, od stvari koje se slijedi, jel tako, i od onih kojima se poko, pokorava. Znači, sve ono u čemu se prijeđe granca od stvari koje se obožavaju, koje se slijede, no tako, i kojima se pokora, pokorava. Zašto kažem od stvari? Zato što neka to nisu živa bića, tako? Neka su to neživa bića, kamenje, kipovi, tako da. Pa tagut je kako kaže Ibn Qajim, ovdje znači njegova, njegova definicija, znači je ovo da obuhvata sve što se obožava, što se slijedi i čemu se pokorava. Misli se što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što se slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako? I čemu se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno sve se misli nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Jer se nekad ti nekome pokoravaš, ali šta ne nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala nego zato što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da mu se pokori, jel tako, da jutome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala kao što je ženi naredjeno da bude pokorna mužu jel sad muž tagut nije zato što je joj je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i njoj je u, to, u tome pokornost kome u stvari Allahu subhanahu wa ta'ala zato što to Allah od nje traži Allah uzvišen, je tako pa je Kaže Tagut, svi ljudi, odnosno svaki narod, koje, kod kojeg se traži presuda, je tako? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog poslanika sallaha alaihi wa sallam, ili svi ljudi koji, kod kojih se traži presuda mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi wa sallam i kojeg obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili ga slijede bez znanja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači slijede ga nasuprot Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne da ga slijede zato što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Slijede ga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili mu se pokoravaju u onome u čemu ne znaju da li je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad ovako definišemo ta guta, onda ta guta ima ima puno hm, Onda ih ima puno. Znači sve ono, svaki, svi ljudi kod kojih se sudi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako? I njegovog poslanika sallaha alisa. Sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako? Ili se slijedi, slije slijedi, znači, nasuprot Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala naredi drugačije, oni naređuju drugačije, oni njih slijedi. Ili mu se pokoravaju, bez znanja, je li tako? Da li je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala? Bez tako? Bez dokaze, je tako? Slijede ih na slijepo, je tako? Bez ikakvog dokaza. Da je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. Ovo je pravilo, znači, da se zapamati. Dalje. Kakav je propis suđenja po sekularističkim zakonima. Suđenja, vladanja, je tako, organizovanja države po sekularističkim zakonima, po izmišljenim zakonima. Kakav je propis toga? Suđenje po tim zakonima je u stvari suđenje po, po tagutu, odnosno suđenje pred tagutom. Pred tagutom. Svi sistemi koji su suprotni Allahovom šerijetu, koji su postavljeni da se po njima sudi i vlada, su suprotni Allahovom subhanahu wa ta'ala šerijetu i oni su šta? Znači, pariraju Allahovom subhanahu wa ta'ala šerijetu, svi ulaze u značenje taguta. Svi ulaze u značenje pod značenje taguta gdje svaki zakon koji parira zakon Allaha subhanahu wa ta'ala ulazi po značenje taguta. Je li ova naša Bosna tagut? Te, nije malo. kako? Aha, da je. Nije malo, nije malo, sam Ervin, šta ti misliš? kako će naša Bosna biti tako? Je li nije? Reći slobodno. Nisi dolazio na derse. To ne smijem vidjeti. Aaaa, <laughs> nek si došao kad se ponavlja gradiju, da te odva pita. Jer kad se ponavlja gradiju, onda se ispituje, je tako? To je pravilo. Kad se radi nova lekcija, onda nema ispitivanja. Dobro. Jeste moje nemi, jeste. Kakav je, znači, kako se to, ili kroz što se izražava kufru ta god? Je li tako? Na koji način se čini kufru ta god? Prvo da vjeruješ da je taj ibadet koji, koji se čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je batil. Da je batil lažan, neispravan. Je li tako? da ostaviš taj ibadet. Je tako? I da mrziš to što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? I da mrziš one koji taj ibadet čine i da se neprijateljski odnosiš prema njim. Prema njim. Ti ćeš zatra, Allah te pomogu. Kako ćeš mrijeti na dušman? Omar... Wallahi svojim dušmanom. U duši, ali ja smiješ javiti. Evo ja izjem. Ja mislim da je dovoljno od mene da se odreknemo ta guta. A? Wallahi mrazimo im. I wallahi smo im neprijatelji. I tako je Allaha i oni su naši neprijatelji još prije nego smo mi postali toga svijesti. Pa hvala Allah što nam neke stvari pokazali. Dobro. Kogod sudi vlada mimo Allahovog zakona, šta je on? Tagut. Neće biti ispravan islam nikome. Znači njegova vjera neće mu biti ispravna sve dok se od, ne odrekne taguta i dok ih ne protekfiri. I dok ih ne protekfiri. Pa neki kažu ovdje šta? Vi izmišljate neke nove osnove u našoj vjeri. Koju osnovu? Osnovu neku tekfira. Nema vjere bez tekfira, nešto se tu vi. Ili tako? Iz čega ovo proizilazi? Da ih moraš potekfiriti i ostaviti. Ali oni kažu da smo mi ovo sad izmislili. Pa proizilazi iz šehadeta. La ilaha. Nema nikakvog ilaha. Što znači? Ovo što ste vi rekli da je lat ilaha, da je uzat ilah, da je menat ilaha, nema njih. Što to znači? Protekfiri smo ih. I njih i one koji ih obožavaju. Sve smo ih protekfirili, je tako? Je tako? Illa Allah nema ni jednog ilaha osim Allaha samo je Allah istinski ilah, istinski šta? Ma'bud, ono čemu se ibadet čini. Samo on to, samo se njemu ibadet čini sa pravom, je li tako? Pa ovo su lažni. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta, je li tako? Govori o tome da je naređeno šta? Da se kufr u taguta čini. A kako ćeš činiti kufru taguta ako ga nisi protekfirio? Na koji način? Kako to sad ja ne vjerujem u taguta? Negiram taguta. Kufr je negiranje, poricanje, osporavanje, negiranje. Tako. Kako to ja činim negiranje taguta, a nisam ga protekfirio? Ako ga nisam protekfirio, onda je on legalan, je tako? Nelegalan tek kad ga budem smatrao kjafir, je tako? Nevjernikom. A Allah subhanahu wa ta'ala tu uspostavlja kroz kur'anski ajte. Fa men yekfur bi tahut. I ko učini kufru tahut. Wa yu'min billahi i povjerim Allah. Pa tamo oni što hoće da se u juridune, juridune je te hakemu ili taguti. Žele da se sude kod taguta wa kad umiru an yekfuru bi. A već im je naređeno da kufru u njega učine. I vidiš da ti je ovo naređeno. I zato ti nije ispravna vjera, šta? Dok ne učiniš kufru taguta. A kako što čini kufru taguta? Eto tako kako. Malo prije objasnimo, je tako? Dobro, dalje. Kogod bude hvalio tagute, fali, ili ih brani raspravljajući se za njih. Kako to raspravljajući se za njih? Ha? Brani ih, to, ha? Čuva njihov interes. Čuva njihov interes, brani ih. Kad neko e, iznosi dokaze protiv njih, on nalazi neke druge dokaze, ih opravda i tako dalje. Ono, jeste, jeste. Znači, da ih hvali i da se raspravlja za njih. Da u raspravama, znači, da, da ih brani. Jel tako? Od koga će ih braniti ovdje? muslimana koji ih tekfire, tako. Od njih će i vran. Nema od kog drugog, od pred kim će im drugi vran. Ako neće pred muslimanima koji ih tekfire. Šta je sad? Šta je sa njim? Havaže al islam. Izašao je iz islama. Makar bio postač i klanjač. Makar bio postač i klanjač ko upozna značenje la ilaha illallah, on zna da onaj ko sumnja ili se dvomi u kufr onoga koji je učinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je sa njim? Ko zna značenje la ilaha illallah? On zna da ovakav, ko zna pravo značenje la ilaha illallah, kad vidi nekoga da se dvoumi, je tako, oko tekfira onoga ko čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala, šta je sa njim? On zna da ovaj nije učinio kufr u tagut. Zašto? Zato što se dvomi da tekfir je onoga ko čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je tevhid? Tevhid je kufr u svakog taguta koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je suđenje pred tagutom? Suđenje pred tagutom je vjerovanje u tagut. To je iman u tagut. Šta je dokaz? Žele da se sude kod taguta, a naređeno im da učine kufr. Šta znači ovo? Žele da se sude, a naređeno im da učine kufr. Znači da ovo što žele da se sude, da je to bio i, i iman. Jer vidite, znači oni žele da se sude kod taguta. A Allah subhanahu wa ta'ala onda govori da im je naređeno ono što je suprotno tome, što oni žele. Oni žele da se sude, a naređeno im suprotno od toga da učine kufru taguta. Pa šta je suđenje kod taguta? Iman u taguta. To je onda iman u taguta. Dobro? Ko se pokori učenjacima? i vladarim u oharamljivanju onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio ili dozvoljavanju onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio on ih je uzeo za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ako neka vlast ovo sad sve znači tezu po tezu ako neka vlada vlada i sudi po onome što Allah smano tada nije objavio. Ona je šta? Tagutska, neislamska vlast. Tagutska, neislamska vlast. Dobro. Kaka je vlast onda u distriktu Brčkovi? Hagotska vlast. Dobro. A kakva je vlada u Tuzni? A u Sarajevu? Aha. A u Turskoj? Samo na Turskom mjesto. Sarajevo. To isto, toga spada, to je u Sarajevo.

Tek sam prošle godine jedan brat od Sultunis malo onako sa bradom smije otići. Dobro. Kogod Ovo je sad opet iz oblasti čega? Kufra u taguta i vjere u Allaha. To je su dvije suprotne stvari, tako? Kogod pitanja oko kojih se desi spor. Spor, znači razilaženje. Kogod ta pitanja ne vrati na Kur'an i sunnet, on nije u suštini mu'min. On nije u suštini mu'min, nego je mu'min u taguta. Zašto? Zato što je narušio šart od šartova imana. Zato što želi da se sudim tako. Jesno. I ovo sad, ne, neko pitanje oko čega se desi spor. Ne svodi se na imetak, na, ne znam, eh, nasljedstvo, na bračno pravo, na kazneno pravo, na, ne svodi se samo na to, nego prije svega se svodi na pitanja vjeri. vjeri. Tako, prije nego ova druga pitanja. Dobro. Oni koji postave sekularističke zakon ili ne moraju, znači biti sekularistički. Bilo kakvi. Bilo kakvi drugi zakon. Zašto? Ovo sam se sad sjetio zato što mi insistiramo sekularistički kod nas. A negdje može biti da nije sekularistički, je tako? Nego da bude vjerski isto. Vjerski zakon ali šijski, na primjer. Ili vjerski tamo neke kršćanske sekte. Nešto. Islamske republike. Isto. Islamska republika Pakistan. Na primjer, eto nije njihov zakon. Tako se zove. Uzmeš pasoš, piše Islamska republika Pakistan. O, a ne daje muslimanima atomsko oružje u ruke, ne? Oni drže. Dobro kaže kogod postavi neke znači ovde e, izmišljene zakone znači zakone mimo Allahovog smanova tajna zakona tako da se oni znači e, izdefinišu poredaju organizuju sudovi i tako dalje oni su šta da bi se po tim zakonima sudilo, šta su oni? Oni su kefir. Svi su kefir. Je tako? Makar rekli, mi smo pogriješili, a Allahov šerijat je bolji i pravedniji. Makar tako rekli. Opet su kefir. Jer kaže ovde, šta? Isto kao kad me neko činio seždu, kipovima kaže, ali to je batel, to nije ispravno. Opet bi bio kafir. Propisivanje zakona je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. To znači da niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nema pravo šta da naređi, zabranji, dozvoljava, oharamljuje, ohalaljuje, Svata, zašto niko drugi nema pravo? Zato što sve ovo posjeduje Allah subhanahu wa ta'ala. Svi smo mi Allahovi robovi. Zato nema nikog drugi pravo da se u to miješa. I to je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. I od osnovnih svojstava, je tako, osnovnih stvari koji ulaze u, u luhijet, je tako, u oboža, obožavanje, to jest poštovanje njegovog zakona. Pa ako bude tražio sud, je tako, i bude se sudio ili vladao po zakonu ima Allahovog subhanahu wa ta'ala šarijeta, od drugih društvenih uređenja i drugih ljudskih zakona, uzeo je te čije je zakone uzeo i te sisteme čije je znači prihvatio, uzeo ih je za Allahove subhanahu wa ta'ala šurake, suparnike, jel tako, saučesnike, u čemu? U zakonodavstvu. Dao im je pravo šta? U zakonodavstvu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To je onaj koji ih uzmi. A šta je onaj koji sam sve dadne to pravo da on propisuje te zakone da sudi, da ih izglasava. Da... Dobro. Kogod bude pozvan Kur'anu i sunnetu da mu se sudi pa odbije on je munafik. On je munafik. Kako to znamo? Po tekstu Kur'ana, tako. Po tekstu Kur'ana u suri Nur. Jel' tako? U suri Nur, doslovno znači, stoji da oni koji odbiju, šta je sa njima? Efi kulubihim arad. Ili je to u njihovim srcima bolest? Kakva bolest? nifak emir tavu ili su posumnjali je tako em je jehafu ili se boje en jehif Allahu ali da će im Allah nepravdu učiniti jel to se boje da je nepravedan šarijet nepravedan šarijet Allahu a pravedan zakon ovih lopova i bande ovih i probi svijeta koji svaki put kandiduju, svaki put sa novim lažima izlaze. Bude lopo, ovo je kod lopa Znači, zato je on munafik ko bude pozvan da mu se sudi po Korani sunetu po pa odbije, munafik je. Kogod bude pozvao, pozivao, jel tako, da se sudi po zakonu mimo, mimo Allahovog zakona, učinio je Allahu subhanahu wa ta'ala pripisao druga učinio širk u pokornosti i zakonodavstvu. U pokornosti i zakonodavstvu. Kogod sudi po zakonima ima Allahovog zakona, nije mu vahid. Zašto nije mu vahid? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala pripisao druga u pokornosti i zakonodavstvu. Ne može biti mu vahid i nije učinio kufru taguta. Nego šta je učinio? Nego je povjerovo u tagut. Onaj ko sudi mimo Allahovog subhanahu wa ta'ala zakon. Kogod izađe iz Allahovog zakona i okrene se nekom drugom zakonu mimo toga i učini zakonom koji će biti, kojem će se dati prednost nad kitabom, nad Kur'anom i sunnetom, u presudama, on je kafir. Obaveza je protiv njega se boriti dok se god ne vrati Allahovom sudu, Allahovom zakonu. U svemu, i velikom, i malom. U svemu, dok se god ne vrati sasvim, skroz Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu. kogod presudi mimo Allahovog zakona ili bude tražio presudu mimo Allahovog zakona, je tako? On je presudio i sudio se kod taguta. Presudio po tagutu i sudio se kod taguta. Zemlja u kojoj se sudi po zakonima mimo Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona, nije islamska zemlja. Tako. I obavezna je hijdžre, hijdžra iz nje onome ko može. Obavezna je hijdžra iz takve zemlje onome ko može. Koju se nesu. Koju se nesu, je. Tako sam rekao. A, ako budem šta drugo rekao, odmah me ispraviti. Ovo je sad škakljivo. Samo ne, ako uspali, gotovo. Za glavi smo. Razumem? Dobro. Ko bude sudio po ljudskim zakonima, a bude vjerovao da se ona batil, to nema nikakvog uticaja. Je tako? on ne sudi po Allahom zakonu, ali kaže, gdje su ovi zakoni po kojima mi sudimo, one su neispravne, one su baratele. Je tako? Ovo što radimo je neispravno, to nema nikakvog uticaja. Nego je to šta? Uklanjanje Allahovog šarijeta, kao kad bi neko obožavao kipove i vjerovao da je to neispravno. Kao kad bi neko i vade činio kipovima i vjerovao da je to neispravno neispravno. Svaka država koja ne sudi po Allahovom šarijatu i ne pokorava se njegovim naređenjima, to je džahilijetska, kafirska, nepravedna, fasička država po tekstovima kuranskih ajeta. Znači nije po govoru neke uleme i nije po nekakvim, nego po tekstovima kuranskih ajeta vađib je muslimanima da je mrze i da se neprijateljski prema njoj postavi. Da se neprijateljski prema njoj postavi. I haram im je da je vole i da joj budu odan. I da joj budu odani. Haram im je da je vole i da joj budu odani. Ovo dobro zapamtite. Haram im je da je vole i da je budu odan. Dobro. Puku prihvatanje islama. Bez pridržavanja zakona i šarijeta, je tako? Ne opovrgava obavezu borbe protiv takve. Je tako? Nego borba ostaje vađib sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je ovo, ovo malo prije što smo govorili? Sve dok ne bude se prihvatio Allahov sud u svemu. I u velikom i u malom. A ovdje je općenitije još. Sve dok ne bude sva vjera Allahu subhanahu wa ta'ala. I sve dok ne nestane fitni. A šta je fitna? Širk. Sve dok se širk ne ukloni. Sve dok se širk ne ukloni. Složili su se učenjaci bez razilaženja među njima da svaka skupina koja ostavi ili se odupre od izvršavanja nekog od šarijatskih propisa odupre se od jel tako odupire se u izvršavanju nekog od šerijatskih propisa jel tako koji su jasni prenešeni mutevatir predajama znači nema nikakve sumnje u njih šta je sa njima da je vađib da se ustane u borbu protiv njih dok se ne vrati to propisu, dok ne počnu poštovati taj propis i izvršavati ga. Iako bi oni usto izgovarali šehadet i držali se neki drugi propis. Šta ovo znači? Jasno, šta ovo znači? Znači, ako ostaje jedan propis koji je pađiv, ja mutevatir predajem došao. Postavljam propis, znači borba nije bez obzira što se drža da su postavljeni. Ostali propise što izgovaraju šehadet, na primjer. Ako su... Ne mora biti da se zanijekali, nego se od upiru neće da izvrši to. Ovo neće. Prije što je bilo za, za vrijeme Bekra. Kao što je bilo za vrijeme Ebu Bekra, radijallahu anhu. Oni se od neće da daju zekijat. Bez obzira što su izgovarali šehadet, klanjali, postili, ali neće da daju zekat. Što je brat govorio, moji ljudi, ne znam kad ne bi jedna grupa ljudi služila se jedno mjesto da, da, da uče, da, da uče ezan, vi će moraju brat pretinja se ne vrati. E, sad znate kakav je propis oni mjesta gdje ljudi klanjaju samo džum. U džamija. Ako puste ezan na kasetu, nauči ga. Sve <laughs> znate, znači oni se svi šta dogovorili, je tako? Da ostavi pet dnevnih namaza u džematu. Znači možda oni klanjaju po kućama, ali su se dogovorili da ga ostavi u džematu. Je tako? I sveli to samo na džumu. Dobro. Dobro. To je bilo vezano za pitanja i mesele i fetve koje smo čitali vezano za tagut. Dobro. Od stvari koje poništavaju tevhid je, sad govorim o tim stvarima malo, od stvari koje poništavaju tevhid je prijateljovanje sa mušricima i naginjanje prema njima. Rukun. Naginjanje prema njima. Prijateljovanje i naginjanje. Uzimanje njih za prijatelje i zaštitnike, tako, za konsultante, pomagače i tako dalje. I naginjanje prema njima. Uz pomaganje rukom i metkom ili jezikom. Kogod ovo uradi, šta? narušio je svoj tevhid. Poništio je svoj tevhid. Nije više mu muvehid. Čavir. Ja. A, to što? Se shvatim? Dobro. Ovi što su otišli tamo u Irak, da su prije toga bili muslimani. Postali su nemuslimani. Jesi. Da, prije toga bili muslimani. Da. Složila se sva u Lema. I od selefa i od halefa. Što znači ovo od selefa i od halefa? I od prvih generacija i od ovih kasnijih generacija, je tako? Od ashaba, tabiina i imama, svih, znači svi od ehlu sunneta, da čovjek nije musliman sve dok se ne ostavi velikog širka i dok ga se ne odrekne i dok se ne odrekne onoga koga čini. Oko čega se složili da čovjek nije musliman dok se ne odrekne velikog širka, ne ostavi ga i ne odrekne onoga ko taj veliki širk čini. Osnova vjere islama i njegovo pravilo su dvije stvari naređivanje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Podsticanje ljudi na to i prijateljovanje i pravljenje saveza na osnovu toga, je tako? I tekfir onoga ko to ostavi. Šta ostavi? Ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? I ostavi podsticanje na to. I ostavi savezništvo po toj osnovi, je tako? i zabranjivanje širka u Allaha subhanahu wa ta'ala u ibadetu, jel tako? I neprijateljstvo na osnovu toga i tekfir onoga ko ostavi to, jel tako? Ko, odnosno tekfir onoga ko učini širk i tekfir onoga ko učini širk. Znači tekfir onoga ko ostavi tevhid i tekfir onoga ko učini širk. neće se čovjek spasiti ko učini veliki širk. Znači, neće se čovjek spasiti ako učini veliki širk. Osim onoga, je li tako, ko bude, znači, činio tevhid samo Allahu subhanahu wa ta'ala, i približavao se Allahu subhanahu wa ta'ala mržnjom mušrika koji čini širku Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači neće se čovjek spasiti od velikog širka dok ne bude mu vahid Allaha subhanahu wa ta'ala i dok se Allah subhanahu wa ta'ala ne bude približavao kako približavao mržnjom mušrika i onih koji čini širka Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ibadet. Dobro. ko kaže neću da budem neprijatelj mušnicima, je tako? Ili im bude neprijatelj i neprijateljski se prema njima odnosi, ali ih ne tekfiri. Taj nije musliman. Taj nije musliman. Ovo ako ih ne tekfiri, na što se odnosi? Ne smatra ih kafirima. A možda čovjek nekad šta, smatra ga u srcu. Ubijeđen je da je on kafir, ali ga neće da protekfiri na glas. Ali tako? Ne smije da razmišlja na glas. Taj, znači, ne, ne ulazi pod ovom. Nego se ovdje misli ne tekfiri ga, znači, nikako ne smatra i kafir pomaganje mušrika protiv muslimana je stvar koja izvodi izvjeri. I to je riddet, otpadništvo od vjeri. Pomaganje mušrika protiv muslimana je riddet, otpadništvo od vjeri. Ko se bude borio sa mušicima protiv muslimana, kafir je, učinio je kufr. Makar bez toga, znači mimo toga bio mu vahid, i činio ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala i ostavio se širka. Makar se ostavio širka. Ali sama činjenica da je stao sa mušnicima u borbi protiv muslimana, znači, izvela ga izmjera. Ko pomogne mušnike protiv muslimana i podrži ih svojim imetkom, koji će oni iskoristiti u borbi protiv muslimana učinio je kufr. Ljubav prema mušnicima i pomaganje mušnika protiv muslimana je kufr koji izvodi izvjere. Svako ko boravi među mušnicima, a može da učini hijđu, a tu kad boravi među mušnicima ne može da uspostavi vjeru. Ne može da izvršava da upotpuni svoju vjeru. On je šta? Šta mislite, šta je? Kao i oni. Neće sjaviti, ne, ne može izvršavati. Ne, ne klanja, kako? Ne izvršava, znači, ne može da uspostavi vjeru, ne može da upotpuni svoju vjeru. Općenito znači, ne ulazimo sad u detalje, šta? Šta? a može da učini hijžu. Tamo gdje će moći. Znači Sigurno je šta ovdje. On je čini time šta? Haram. Po konsenzusu. To mu je haram što ostaje tu i boravi. Ali ga to ne izvodi. Pa kako je bilo sa Hm? koji su ostali. Da Kako? Možda neće. Znači njemu ne znači ništa što, što ne može spustiti vjer. Ne, ne smije tamo, to nimalo što ne jede ga što ne može spustiti vjeru. Možda je prava, možda, možda se boji, možda Znači on u osnovi može učiniti hijžu, ali ostavi tu hijžu. Učinio je haram, učinio je haram, stvar koja je haram po iđmanu. Ali ga uvijek to ne izvodi izvjerno. Jel' tako? Dobro. To je znači o stvarima koje je šta narušavaju tevhid. Poništavaju tevhid. Ostalo nam je još svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala i imanu kaderu. To smo skoro govorili, je tako? To smo skoro ponavljali, je tako? To ponavljali, pa. A o tome smo još jednom davno prije govorili, je tako? To tu biti opet. Sad ćemo u tezama samo kratko ponoviti. A to smo već prošli. Od imana u Allaha subhanahu wa ta'ala je da se vjeruje u ono čime je sebe Allah subhanahu wa ta'ala upisao u svojoj knjizi na jeziku svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bez čega? Ko će nam reći? Bez pa, izo? Izokretanja. Bez hajde, hajde. negiranja. Bez ulaženja u kakvoću i bez poređenja. Znači, tako vjerujemo u svojstvo kako svojstvo kojima je sebe Allah subhanahu wa ta'ala opisao onako kako je on sebe opisao i kako je došlo na jeziku njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bez bez pa onda moraš znati objasniti bez čega bez tahrifa bez izokretanja značenja znači kad dođe ruka mi ne kažemo to je vlast moć blagodat ne ruk kad dođe lice na kažemo je tako bez izokretanja značnje, bez tahtila, bez odbaci, odbacivanja i njegiranja. Drugi dođu, kad dođe lice, ruka, kažu nije ovo svojstvo Allah spana, to odbaci. Bez ulaženja u kakvo? U kakvoć, je tako? Pa kad Allah spana, tada šta? kaže da je se uzdigao iznad arša, uzdigao se iznad arša. Ne ulazimo u kakoć, je li tako? I bez pore, poređenja. Tako vjerujemo u svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad ovo zapamtiš, ove stvari, neće ti moći niko prići i ubacivati šubu po pitanju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko Allaha subhanahu wa ta'ala u uporedi sa njegovim stvorenjom, učinio je šta? Kufr. Ko zanegira svojstvo kojim je sebe Allah subhanahu wa ta'ala upisao, učinio je kufr. I ovo se ovako općenito kaže. Dakle, mi potvrđujemo sve ajete koji govore o sifatima i hadise koji govore o sifatima prema njihovom vanjskom značenju. I potvrđujemo njihova značenja. I vjerujemo u njihovu suštinu. Je tako? I vjerujemo u njihovu suštinu. kakvoću u kakvoću na ulazu. I to vraćamo Allah subhanahu wa ta'ala. To nam nije naređeno. To je što se tiče svoj stav. To je što se tiče svoj stav. Hajde nam sad ti objasni kako mi vjerujemo da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad Arša. Hajde objasni, šta se sakri tamo za babu? Pa nisi ti mali da se kriješ iza babi. Ha? Allah je dik. Veliki. Kako mi vjerujemo da se Allah subhanahu ta'ala uzdigao iz nadarša? Ko će nam to objasniti sad? kako priroči njegove savršene svojstve, možda vjerujemo da je Uzdizanje nam je poznato, znamo šta to znači, je li tako? Razmišljamo kako Ali ne ulazimo u kakvoći tog uzdizanja. Uzdizanje nam je poznato, to znamo šta znači. Allah subhanahu wa ta'ala je potvrdio to svojstvo i mi vjerujemo da je se uzdigao, jel tako? Ali ne ulazimo u kakvo, u kakvoći. Ali se mora vjerovati da je se uzdigao. Jel tako? Ali se mora vjerovati da se uzdigao. Ruka. Kako vjerujem? Ima ruke ali kur naše ruke. kako priliči njegovim... Uzvišenosti i sa... Savršenosti. Ne ulazimo u kakvoć, potvrđujemo to svojstvo. Ne pravimo pore... poređenje. Dobro, neko će reći, ali čim se kaže ruka, odmah se pomisli, znamo mi. Mi naše mislimo. Mi kažemo, ko tako kaže pravi je fasik. Odmah je napravio pore... poređenje. Je tako? mi to negiramo, da odmah nam upadne. Zašto negiramo da odmah nam upadne? Da značenje ruka ne upućuje nužno odma na, i na osobinu ruke, je li tako? Zašto? Zato što je ovo tvoja ruka, a deva isto ima ruku, je li tako? Bager ima ruku. Ha? Bager ima svoju ruku. Je li tako? Šta je ovaj izraz? on u suštini ne dobiva svoju kakvoću i ti ne zamišljaš kakvoću tog izraza dok se on ne pripiše nekome ili nečemu. Tek onda stvaraš sliku toga. Pa kad kažeš bager ima ruku, je tako? Onda stvaraš sliku kakva je to ruka, je tako? Neka poznata. Pa je tako? Kad kažeš, ne znam, Omerova ruka, onda stvaraš sebi sliku neke poznate ruke, je tako? Koje je prvo Omer? <laughs> neke snažne desnice. Ali i na ruka, je tako? Radi Allahu an, onda zamišljaš tu ruku koja nikad dvoboj nije izgubila. Koja je to bila podlaktica. Je tako? To je ta stvar. A kad se pripiše Allahu subhanahu wa ta'ala, onda ne zamišljaš ništa. ništa. Zašto? Zato što ne znaš kakav je Allah subhanahu wa ta'ala. Prema tome i ne asocirate tu, ne praviš nikakav tesavur, da tako kažem. Ništa ne zamišljaš, jel tako? Nego to ostavljaš tu kako hoći Allah subhanahu wa ta'ala. Ali potvrđiš to značenje i vjeruješ u to svojstvo. Jel ovo jasno? Ovo ne boj da vas kod dođe da kako te podvalji. Dobro. Ostalo još imanu kader. Neće čovjek vjerovati u Allaha da je Allah gospodar kako treba sve dok ne povjeri u što? U kader. Sve dok ne povjeri u kader. Znači neće priznat svoj robovi svoj, svoje robstvo. Na tako? Neće priznat da je on rob i neće ponizit pred Allahom subhanahu wa ta'ala kako treba da se ponizi i neće priznat Allaha za gospodara kako treba da ga prizna za gospodara dok ne povjeri u kader. Je tako? Zato je vjerovanje u kader od ruknova imana. Imana. Je tako? Vjerovanje u kader od ruknova imana. Zato Abdullah ibn Omer šta kaže? Tako bi onoga u čijoj ruci sina Omerovog duša, kad bi na Allahovom putu podijelili brdo uhud zlata, neće im Allah primit ništa od toga dok ne povjeruju u kadr. Dok ne povjeruju šta? U kadr. U sudbinu. U Allahovo određenje. Jer tek kad povjeruju Allahu određenje, povjeruju Allahu u gospodarstvo u potpu u potpunosti. Šta to? Da Allah subhanahu wa ta'ala sve prethodno zna. Da je sve prethodno za, zapisano, da stvara on šta hoće i biva samo ono što on hoće i da je on jedini stvoritelj. Kad se tako pomiri sa tim, onda mu nikad neće naupast šeitanska pitanja u smislu Jel' tako? Šta je sa kafirima? Kako će kafir biti kažnjeni? Jel' tako? Što će oni biti kažnjeni? Jel' tako? A zar sudbina? Pa i tako da je. Ne. Znači, vjeruju sudbinu. Iman i kufr, pokornost i grije, Sve je to po Allahovom kaderu i njegovoj volji. Osim što Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećao je za to nagradu, a nije zadovoljan sa kufrom i nepokornošću i prijeti za to kaznu. A jedno i drugo je Allah sudbinom odredio da bude imana i, i kufra, tako? Kakvi su stepenovi vjerovanja u kader? Ko će nam objasniti? Ko će nam objasniti? Hajde. Ne znam ja, jel? Jel, stepenovi vjerovanja u kader, odnosno stupnjevi kadera, šartovi kadera, kako god se izrazimo, vezano je za kader. Treći. Prvo znanje, da Allah subhanahu wa ta'ala sve prethodno unaprijed zna. Dobro? Zatim? Da on određuje šta hoće, kako, hoće, kako. Da se sve događa prema njegovoj volji. Volji ne može ništa protiv njegove volje. Je li tako? Ne može ništa biti protiv njegove volje. Dobro? I dalje? i da je on jedini stvoritelj. Niko ništa ne, ne stvara mimo njega. On je stvoritelj svega. Jeste razumili reći? I to je onda potpuno vjerovanje u kader. Zato Allah subhanahu wa ta'ala odgovara mušicima. Kad oni obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ono što im nešteti Ermini. Niti im može koristiti Oni to obožavaju. I kažu, što obožavate te tamo neke kaburove i evlije? Oni kažu, ovo su naše šefađije kod Allaha. On će se za nas uzimat kod Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, reci, kul, eto ne bi un Allaha bima la ja'lemu fi samavati u la fil ard. Zar Allaha obavještavate o nečemu što ne zna na nebesme i na zemlji? Ervine, šta ovo znači sad? Zar Allah obavještavate u nečemu što on ne zna? Ako Allah ne zna da su ovo vaši šefađije i da će se oni zauzimati za vas, šta to znači? Da to neće ni biti. Ako Allah ne zna, jer nima ništa što Allah ne zna. Pa ako Allah smjerno tajla kaže, zar ga upozoravate na nešto što on ne zna, Allah ne zna da će ovi biti šefađije, da će se zauzimati za vas, Šta to znači? Da neće ni biti. I da se neće zauzimati. Jer može biti nešto što Allah ne zna. Znači što Allah ne zna, niti je kad bilo, niti će biti. Bit. Znači nema ničega što Allah ne zna. Pa kad Allah sve natala ovdje kaže, zar upozoravate i obavještavate Allaha o nečemu što on ne zna na nebesme na zemlji, znači da toga i nema. Niti je bilo, niti će biti. I to je tako ubjedljivo, znači ubjedljiva negacija. Ništa nema, ni jedne trunke. Ništa. Ne postoji. Ni u najdubljim dubinama zemlje i bilo koje druge zvijezde, ni jednog zraka sunčevog, ni jedne liske, ni jedne ćelije, ni jednog atoma, ni protona, ni elektrona, ni neutrona, ništa nema a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna sve. Apsolutno sve. I to je vjerovanje u kader, da Allah sve zna, da je sve zapisan, jer u suprotnom pripisali bi nedostatke Allahu subhanahu wa ta'ala. Je li tako? Da, da se ništa ne događa mimo njegove volje, šta u suprotnom bi bilo? da nešto Allah hoće da bude, ono ne bude. Ili s druge strane, nešto Allah subhanahu wa ta'ala neće i ne želi da bude, ono se desi. Onda on nije apsolutni gospodar. Pa tako? Zato se mora vjerovati u sudbinu. I u sudbinu samo vjer, vjerujemo i nema nikakve druge obaveze prema sudbini. Je tako? Ali nam neće prema sudbini biti su, suđeno nego prema šerijatu koji nam je bio poznat. Pa čovjek ne može reći je tako, pozivat se, pravdat se sudbinom. Da je men bilo suđeno, ja bi, ovo šta ti znaš šta je tebi suđeno? Ti ne znaš šta ti je suđeno. Dok se ne de, ne desi. Je tako? Ali znaš šta ti je naređeno. Znaš šta ti je zabranjeno. I zato ćeš biti pitan. Je tako? Zato ćeš biti pitan što ti je naređeno i zabranjeno. Prema tome, Šta je na čovjeku? Da se tru, trudi. Zašto se čovjek trudi? A zna da je Allah spanao trajala sve unaprijed, zna sve unaprijed zapisao. Zašto se onda trudi? Zato što čovjek ne zna šta je Allah odredio, šta je propisao. Pa se trudi, pa što stekne i stigne, to mu je znači kad, kad stekne i kad stigne bilo pro, propisano i suđeno. A on se trudi i nešto mu izmakne i promaši ga, Znači, nije bilo suđeno. I nagrada i kazna je na osnovu njegovog truda i nastojanja. Je tako? A ne sjedi i ne čeka da vidi šta će tu biti suđeno. Nego se trudi. Ako je vrijeme Ezana, još samo jednu rečenicu. Nemoguće je prepisati Allahu subhanahu wa ta'ala zlo u bilo kakvom smislu. Zašto? Zato što je to suprotno njegovim savršenim i uzvišenim svojstvima koja su sva savršena i u, uzvišena. Je tako? I nisu, nema nikakve negativnosti i nedosta, nedostatka u tome. Pa šta je onda sa zlom koji mi viđamo? To je ono To je zlo koje Allah subhanahu wa ta'ala stvara Al ne dolazi od njega, nego od njegovih robova i stvore i stvorenja. Jel tako, Ermine? Pa, kad te nešto stigne, znaj da si zaslužio. Ti svojim rukama to zaradi, jel tako? A da nije to zlo došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala početno, nego je došlo kao posljedica tvog džehla, tvog fiska grijeha, tvog neznanja, tvog zuloma koji sam sebi činiš. Je li tako? E tako se, znači, onaj, vjeruje da je kader od Allaha subhanahu wa ta'ala i dobro i zlo. Od Allaha da Allah stvara i dobro i zlo. Ali od Allaha je dobro, a zlo Allah je stvorio radi sebe sebebom njegovih stvorenja. Sebe Sebebom njegovih stvorenja. I šta još To je zlo u perspektivi, iz perspektive naše. Je tako? A Allah smanotara je i u tome dao duboku mudrost i veliku opet kori, korist i fajda koja se vraća opet nekom od njegovih robova. Pa bude nekome iskupljenje za njegove grijehe, nekome bude osabor i pa stekne veliku nagradu. Nekom Je tako? Nekom kazna bude. Nekom bude kazna na Dunjaluku, pa ga ne čeka na Ahiretu i tako dalje. I tako dalje. A nekom bude iskušenje, pa još dublje zaglavi u, ku, u kufr. I tako Allah subhanahu wa ta'ala stvara šta, što hoće. Eto, sad smo prešli prvo poglavlje i ponovili opet prvo poglavlje i uz Allahovu pomoć sljedeći put prelazimo na poglavlje o, o širku. O širku. وشي أذان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك